mūzika beidzās, tad jāsākās kaut kam citam, vai ne? Tā, prieks jūs redzēt. Jūs droši varat nākt uz priekšu, jā. Tad priekšā daudz brīvvieta, sarmīt, jā. Nāc priekšā. <laughs> labi, labi. Kā gribi tā darat, jā. Tā, gribēju sākt ar pašu pirmo psalmu. Jūs zinat, jā, ka ir eh, psalma bībelē. Tā, jā, eh, ja kādam ir bībeli, jūs arī varat atšķirt pirmo psalmu. Tur rakstīts tā. Svētīgs tas cilvēks, kas neseko bezdievīgo padomam, nedz staigā grēcinieku ceļus, nedz arī sēž paļātāju pulkā, bet kam prāts saistās pie tā kunga baušļiem un kas dienām un naktīm domā par viņu bauslību. Tāds ir līdzīgs kokam, kas stādīts pie ūdens upēm, kas savus augļus nes pareizā laikā un kam lapas nesavīst paldies Dievam, ka uh, eh, jūs šodien esat šeit, nevis mazdārziņā, nevis copē, nevis sazin vēl kur, ja? bet kā esat šeit un uh, Dievs, Dievs, Dievs ir sagatavojis mums vārdu šodien, dzirdēsim, slavēsim Dievu, pateiksimies par to visu labu, ko viņš mums devis un labi, ka neesam tur, kur vienkārši sēž un runā tukši, ja? vai guļ, vai pie televizora skatās. Nu tā, ja? Amen. Tad, uh, ah, <clears throat> vēl pirms slavēšanas, taču paziņoja man jāpasaka, vai ne? Tā. Uh, tā, tā, tā, tā, tā, ar kuru sākt. Tad eh, šovasar jūlijā būs nometne, ja? draudzes locekļu nometne, tie, kas nav, tie, kas brauks, tie, kas domā braukt, uh, Eh, tad eh, jā, plānojam laiku, ja tas būs 20. Man liekas, 20. vai nebija? 20. 25. jūlijas eh, ropažos. Tad ropaži izklausās tālu, ja? Rīga, ropaži, garāks par Rīga, arī sākās uz R. <laughs> Bet nestraucieties, ja tie, kam nav transports, tie, kas grib braukt, droši pienākt, pieskaties, ja? Tā tad uh, nākam sestdien ir 9. maijs. 9. maijā Rīgā Rīgas draudzes stāpās notiks draudzes Dieva mājas dzimšanas dienas svinības. Tie, kas vēlās braukt, tie, kas domā braukt, tad arī atnākt pieskaties pie manis vai Matīs. Vienkārši, lai mēs zinām, jums ir transports, nav transports, vajag transportu, nevajag transportu. Un arī, lai zinu, cik uh, cik daudz roso pasūtīt, ja? cik daudz krēslu zālē salikt eh, un tā. Un, eh, jā, un eh, vēl viena nians, ka tas pasākums ir ar groziņiem, ja? Te jums garšo ananās, tad braucam ar ananāsiem, garšo ābolu, <laughs> braucam ar āboliem, ja? Un tā. Un 31. maijs ir mācītājs teica, ka vispasaules Es eh, googlēju ātri iemetu, ja? Google vēl nezinu par to, bet eh, noteikti, ka tā ir, ja mācītājs saka, vai ne? Eh, un tad tajā dienā katrs, ik viens ir aicināts pirmkārt līdz tam lūgt par to, ja? Un te 31. mēģināt, nu, ja ikdienā nevienam, tad, tad vienam vai vairāk, ja? Pastāstīt par Jēzu, ja? pastāstīt patiesību. Tā, un tātad 31. maijā, ja? tā diena ir, uh, ka kristieši mēģina vairāk nekā ikdienā pastāstīt par Jēzu kādam. Tā, tad šo, šonadēļ ir mēneša pirmā nedēļa, Kā parasti mēneša pirmajā nedēļā redzam tādu zeltainu kastīti priekšā. Tas ir eh, mūsu draudzē ir cilvēki, kur ir eh, misijā, kur kalpo Dievam, un mums ir iespēja viņus sveitīt, atbalstīt eh, ar vēstuli, ar naudiņu. Nu, es nezinu, ko jūs vēl tur konfekts varat iebērt, ja? Kas tur, <laughs> ko var tur ielikt, ja? Tā. Mm. Un tad uh, ir iespēja uh, ir iespēja iegādāties eh, no mājaslapas viņa vārds manī, VMNLV, bet paziņo, pie paziņojuma dēļ ir sīkāk jā, adrese un eh, eh, nu jā, mājaslapas adrese. Ir iespēja pasūtīt no turienes grāmatas un nākam sestdien viņas atgādās uz kuldīgu pie manas māmas Ligitas, jā. Bet es paaicināšu Ligitu, lai viņa pastāsta sīkāk, kā tas mehānisms notiek. Thank you. Labrīt! Pagājuši svētdien Mātiņš pieminēja uh, vīru, kas tulko grāmatas, pats, pa, viņš pats arī tulko daudzas grāmatas, viņš pats izdod un pats vadā pa Latviju, un to vīru sauc Miervalds Zeltiņš. Un uh, es arī esmu daudzas grāmatas lasījusi, kas ir viņa izdevniecībā izdotas, un viņas tiešām ir, ir, ir vairums no viņām, manuprāt, ir ļoti labas. Uh, un viņš sestdien brauc uz mesijānisko draudz kuldīgā, un viņš labprāt atstātu grāmatas, ja kāds no jums jau ir iepriekš pasūtījis, ja, nu, jūs varētu man pateikt, jeb, es nezinu, kā tur ir tajā mājaslapā pasūtīt, tad, ja viņi sūta pa pastu, ja jūs tur pasūtīsiet, es domāju, ka jums tad jāsaka man, jām jāzvan miervaldim pašam. Um, bet man tā doma ir, ka, un viņš arī labprāt tam piekrīt, ka, ka mēs varētu tādu grāmatu galdu veidot šeit. Un uh, es labprāt to uzņemtos un darītu, uh, tad tā doma ir, ka jūs vienkārši varat uh, paskatīties mājaslapā, jo tur viss ir ļoti labi redzams, ko viņš piedāvā, tur ne tikai grāmatas, arī ieraksti, uh, daž, nu, tur ir plaši viņam tas klāsts tagad. Uh, Un ja jūs līdz sestdienai kaut ko gribat, eh, nu tādu tieši jūs zinat konkrēti, ko jūs gribat, tad sakiet man, un, un tad, eh, tad jau to var atvest, jo visu atvest ir neiespējami. Es esmu lasījusi visas tulkotās Dereka Princa grāmatas, kas ir ļoti labas. Tur ir tulkota grāmata, kas mums ir sieviešu lūkšanās tagad aktuāli. Mēs dzenamies, kā Pāvils saka, pēc garīgām dāvanām un viena neliela grāmatiņa, tāda paplāna, tur ir tieši pa garīgām dāvanām. Tā kā uh, uh, Es labprāt uzņemtos tādu kalpošanu, ja draudz un mācītājs to pieņem un jūs to atbalstat un, un, un, un tā. Un tad tās, tās, pamat, tās pamat, tās galvenās lietas, ko es esmu lasījis, ko es zinu, kas ir labas, tās te būtu regulāri, ja jums ir kaut kas īpašs, ko jūs gribat, tad dodiet zināt, un tad, tad, tad mēs varam sagādāt viņas. Tad, tad tā mājaslapa ir viņa vārds manī, Miervalds Zeltiņš. Tur, protams, viņam ir arī tagad internetveikals, bet par to ir jāmaksā papildus nauda un ja ir iespējams tādā veidā, tad tā ir nu, tāda iespēja atkal šeit uz vietas iegādāties. Paldies jums! Tā tad, jā, varat, varat apsīties, pierakstīt adresi, ieiet, un tad, eh, ja jūs pateiksiet eh, Ligitē vai tam pašam miervaldim, tur arī kontaktē mājaslapā, jūs pateiksiet, tas sestdien būs kuldīgā, jūs jau varēsiet lasīt, jā? Tad eh, piecelsimies kājās, aizlūksim un slavēsim Dievu. Varnais Dievs, paldies Tev par šo dienu, ko Tu mums esi dāvājis. Katra diena ir īpaša un unikāla mūsu dzīvēs. Tā tiešām ir žēlstība no Tevis, ka mēs šeit esam. Kungs, eh, lūdzu, palīdz mums Tev slavēt, palīdz mums Tev pateikties par visām lietām, palīdz mums no sirds Tev dziedāt. Palīdz, ka ne tikai mūsu vārdi ir skaisti, bet arī tiešām tur ir tur ir sirds segums, vainais Dievs, ka mēs no sirds tā domājam, ka mēs no sirds Tev pasakamies par visu, kas mums ir Tevis dots. Tiešām paldies Tev. Paldies Tev, kungs, ka esam šeit, ka Tu par mums rūpējies, ka Tu par mums gādā. Un uh, mēs gribam Tev dziedāt slavas dziesmas, gribam Tev dziedāt pateicības dziesmas. Paldies Tev, mīļais Dievs. Amen. Laipni lūk ģimenē. Un, uh, eh, kad Dievs mūs šeit ir nolicis uh, šajā laikā, precīzi, lai mēs viņu pielūgt. Ne? Viena viņa bērnu grupa ir jau pabeiguši to, tie ir tie, kas ir stundu atpakaļ, ja? tiem, kam tagad ir jau 12, ja? Mums ir, mums ir 11, tad, tad jau no paša rīta ir cēlušies cilvēki visā pasaulē un viņi slavē, amen? Tāpēc arī es aicinu jūs šodien ar vēl jau vairāk ieņemsim to mūsu nolikto laiku un dziedāsim par godu Dievam no visas sirds, amen? Tā nav tikai dziedāšana, tas nav karaoke, <laughs> Tas nav koncerts, tā ir slavēšana tam kungam, dzīvam Dievam. Pateicība caur dziesmām, ar mūsu sirdīm, un ja tu arī to dziesmu nezini, dungo līdz, bet galvenais, lai tavs sirds ir tā, kas savienojās ar Dievu šajā dienā, šajā rītā. Un es ticu, ka ja mēs vienkārši tādā veidā nākam, es ticu, ka Dievs var pieskarties tev šodien, Viņš var tev uzrunāt savu vārdu, viņš, viņš ir dzīves, amen. Un uh, <clears throat> es gribēju jums vienu dziesmu iemācīt, Un uh, saistībā ar to, ka visā pasaulē šodien uh, slavē to kungu. Amen. Mani piepildi slavas dziesmām tu, savā priekšā mani ved. Vienmēr pasargā savā tuvumā, pārstāvs gaisma ceļā man mani piepildi, mani piepildi, slavas dziesmām tu savā priekšā mani ved. Vienmēr pasargā savā tuvumā, vārds tavs gaisma ceļā man, jo mīlestība tā nekad nemainās. Tādēļ vēlos dziedāt es, apkārt pasaulē, slāvā Tev vien skan. Apkārt pasaulē, slāvā Tev vien skan. Apkārt pasaulē, slāvā Tev vien skan. Apkārt pasaulē, slāvā Tev vien skan ūdens, ko viņš dod, manas dzīves spēks, dzīvoju es ķēniņā. Mieru atrādīs viņa namā es, un tu lemts ir palikt man. Ūdens, ko viņš dod, ūdens, ko viņš dod, manas dzīves spēks, dzīvoju es ķēniņā. Mieru atrādīs viņa namā es, un tur lemts ir palikt man, jo mīlestība tā, tā nekad nemainās. Tādēļ vēlos dziedāt es, apkārt pasaulē, slāvā Tev viens skan. Apkārt pasaulē, slāvā Tev vien skan. Apkārt pasaulē slāvā Tev vien skan. Apkārt pasaulē slāvā Tev vien skan. Apkārt kuldīgai slāvā Tev vien skan. Apkārt kuldīgai apkārt kuldīgai, slāvā tev viens skan. Apkārt kuldīgai, apkārt kuldīgai, slāvā tev viens skan. Apkārt kuldīgai, slāvā tev viens skan. Slāvā viņam skan, halleluja! Slāv tev, Dievs, slāv tev, Jēzu! Mēs Tev pateicamies, Dievs, un mēs pievienojamies, Dievs, visiem brāļiem, māsām, kas šajā brīdī, šajā valstī nāk kopā, Dievs, šajā brīdī un slavē Tev. Mēs pateicamies, Dievs, ka Tu esi tik brīnišķīgs, Dievs. Mēs esam tik daudzās vietās, mums ir brāļi māsas, kurus Tu esi pestījis, un arī šeit ir tik daudz cilvēku, kurus Tu esi pestījis, Dievs, un Tev vēl ir daudz cilvēku, kurus Tu vēl gribi glābt. Mēs gribam Tev dzīvēs, Dievs, pielūgt šodien un slavēt un pateikties Tev, Dievs slavēts lai tavs vārds. Teiciet to kungu visās tautas, slavējiet viņu visās tautas, jo pilna viņa varenības, žēlastība pār mums. Teiciet to kungu visās tautas, slavējiet viņu visās tautas, jo pilna viņa vārenības, žēlistība pār mums. Un tā kunga uzticība, un tā kunga uzticība, un tā kunga uzticība pār uzticībā, tā kunga uzticībā, tā kunga uzticība paliek mūžīgi. Teiciet to kungu visās tautas, slavējiet viņu visās tautas, jo pilna viņa varenības, žēlistība pār mums. Teiciet to kungu visas tautas, slavējiet viņu visas tautas, jo pilna viņa vārenības, žēlastība pār mums. Un tā kunga uzticība, un tā kunga uzticība, un tā kunga uzticība paliek mūs uzticībām, tā kunga uzticībām, tā kunga uzticība paliek mūžīgi. Saucam, halleluja, saucam, halleluja, saucam, saucam, halleluja, viņam mūžīgi. Teiciet to kungu visās tautas, savējiet viņu visās tautas, jo pilnīgi tā kunga uzticībā un tā kunga uzticībā un tā kunga uzticība paliek mūžīgi. Un tā kunga uzticībā un tā kunga uzticībā un tā kunga uzticība paliek mūžīgi. Tā kunga mīlestība Tā kunga mīlestība, tā kunga mīlestība, tā kunga mīlestība paliek mūžīgi žēlistība. Un tā kunga žēlistība, tā kunga žēlistība, tā kunga žēlistība paliek mūžīgi dod uz to kungu, mēs gaidīsim uz kungu, mēs gaidīsim uz to. Spēku saņemsim gaidot uz to kungu, mēs gaidīsim uz kungu, mēs gaidīsim uz to. Spēku saņemsim gaidot uz to kungu, mēs gaidīsim uz kungu, mēs gaidīsim uz to. Spēku saņemsim gaidot kungu, mēs gaidīsim uz kungu, mēs gaidīsim uz to, mans Dievs, tu valdī mūžā, mans balsts un stiprais pestītāj. Tu esi mūžam dzīvais Dievs, tu mūžam dzīvais Dievs, nepieviltu, nepagursti. Tu esi stiprums vājājiem, tu dod, kas vājā dzīves. Tu pacel mūs kā es. saņemsim gaidot uz to kungu, mēs gaidīsim uz kungu, mēs gaidīsim uz to. Spēku saņemsim gaidot uz to kungu, mēs gaidīsim uz kungu, mēs gaidīsim uz to. Mans Dievs, Tu valdī mūžam, mans balsts un stīvs. Kais aizmirstās un izbālē. Tavā tūmā sādzirdu balsi, kura tuvāk tev sauc. Tavā tūmā. Tavā tūmā atnākot liekais aizmirstās un izbālēt tavā tuvumā sādzirdu balsi, kurā tuvāk tev sāv. Tava balss kā neviena citā mierinā un iedrošinā. Tava balss kā neviena citā dziedinā un atbrīvo. Tavā tuvumā saņēmu to pēc kā tik ļoti ilgojos. Tavā tuvumā saņēmu nebīstos, jo tu mani nekad nepamēr. Tava balss kā nevienā citā mierinās. gone and citā mierināt un iedrošināt. Tava balss kā nevienā citā dziedināt un atbrīvot. Cerība, kas nevienā sīkst. Mīlestība neviltotā, Tu, draugs, uzticamākais, palīgs bēdu laikā tu. Tu gaismas stāsts, nu redzu es, mans pestītājs, nu esmu brīvs no nāves. Miera ķēniņš mīlošs tēvs, klins, kas pastā mūžīgi. Halleluja, halleluja, Tev mans kungs šī dziesmas kā kāds esi tu. Cerībā, kas neizsīst, mīlestība neviltotā. Tu, draugs, uzticamākais, palīgs bēdu laikā gaismas stāvs, nu redzu es. Mans pestītājs, nu esmu brīvs no nāves. Mierā ķēniņš mīloštājs, līdz kas pastāv mūžīgi. Christmas sky. daba, kas neizsīkst. Mīlestība neviltotā. Tu, draugs, uzticamākais, palīgs bēdu laikā tu. Tu gaismas stāsts, nu redzu es mans pestītāji, nu esmu brīvs no nāves. Mierā ķēniņš mīloštās, klins, kas pastāv mūžīgi. Ah! tiešām varnais Dievs nav neviens kāds. Tu, tu esi alfa un omega, tu esi viss sākums un gals. Tiešām un paldies, ka tavās rokās ir viss. Kā tu saki, tā ir, varnais Dievs. Un piedod, ka mēs baidamies, piedod, ka esam nedroši brīžiem. Mēs zinām, ka tu esi brīnišķīgs Dievs. Tavā vārdā teiks, ka tu pat nesnaud, ka tu, tu esi visu laiku nomodā par mums. Tu neļauj mūsu kājām slīdēt. Paldies Tev, varnais Dievs. Paldies Tev, kungs, ka Tu esi vēl tuvāk mums nekā parasti tad, kad mums iet grūti. Paldies Tev, brīnišķīgais Dievs. Tiešām Tu esi brīnišķīgs Tēvs debesīs un, kungs, palīdz mums staigāt vienmēr Tavus ceļus, jo Tev ir viss tas labākais mums padomā. Tu esi mums visu to labāko nolicis. Paldies Tev, varnais Dievs. Tev vienam viss slavu un viss gods. Āmen. Labrīt, draudze! Liels prieks būt jūsu vidū. Ceru, ka jums visiem klājās labi. Kuldīgā vienmēr ir labi. Nu, kuldīgi vispārībā ļoti visus velku pie sevīm, jā. Cik es tā paklausos apkārt. Nevis, ka visi ceļi ved uz Rīgu, bet uz kuldīgi, jā. Tā kā jūs tā ļoti strādājat pie tā. Nu, jā. Nu, labi. Nu, ko, es vēlos padalīties to, kas uz sirds pēdējā laikā man ir bijis. Un, un, ja mums ir bībeles, atšķirsim visi kopā uh, Samuela grāmatu. Cik grāmatas ir Samuela? Nu, tad otro, ja? 2. samuēla grāmata, 6. nodaļa. Pēc tam Dāvids sapulcināja visu, visus izlasītos vīrus Izrēlā, 30 tūkstošu vīru. Tad Dāvids sēlās un gāja ar visiem ļaudīm, kas bija pie viņa uz bālu jūdā, lai no turienes atvestu dievu šķirstu, kas ir nosaukts – Dieva, tā kunga cebota vārdā, kas valda pār ķerubiem. Un tie veda Dieva šķirstu, kas bija uzlikts uz jauniem ratiem, bet tas bija iznests no Abinadaba nama, kas atrodas pakalnā, un Uza un Ahio Abinadaba dēli vadīja šos jaunos ratus. Un kad tie iznesa Dieva šķirstu no Abinadaba nama, kas bija pakalnā, tad Ahio gāja šķirstam pa priekšu. Bet Dāvids un viss Izraela nams līksmojās un dejoja tā kunga priekšā. Viņi spēlēja ar ciedru, koka citārām, arfām, rokas bungām, ar zvārguļiem un zvaniem. Kad tie nonāca pie Nahona labības klona, tad Uza izstiepa savu roku pret Dieva šķirstu, lai to cieši saturētu, jo vērši paklupa – Tad tā kunga dusmas iekaisa pret uzu, un Dievs viņu tur bargi sodīja. Jo tas bija izdarījis pārkāpumu, un viņš turpat pie Dieva šķirsta nomira. Un Dāvids bija satriekts, ka tas kungs lauzdams lauza uzas dzīvību. Tāpēc šīs vietas vārds tika nosaukts Perec uza. Un tā līdz šai dienai. Bet Dāvids tādī dienās stipri izbijās tā kunga priekšā, tā ka viņš izsaucās, kā Dieva šķirsts var nākt pie manis. Un Dāvids negribēja ļaut tā kunga šķirstu vest pie sevis uz Dāvida pilsētu, bet viņš novirzīja to uz Obed Edoma, kāda gātieša nam. Un tā kunga šķirsts palika šā gātieša Obed Edoma namā trīs mēnešus, un tas kungs svētīja Obeda Edomu un visu viņa namu. Kad ķēniņam Dāvidam tika paziņots, ka tas kungs ir Obeda Edoma namu un visu, kas tam piedara svētījis, Dieva šķirsta labad, tad Dāvids gāja un pilns prieka pārveda Dieva šķirstu no Obeda Edoma nama kalnup uz paša Dāvida pilsētu. Kad tā kunga šķirsta nesēji bija pagājuši sešas soļus – Tad viņš upurēja vērs un barotu teļu, un Dāvids dejoja no visas savas sirds tā kunga priekšā, un Dāvids bija apjos tikai ar līnu efodu. Tā Dāvids un viss Izraēla nams pārveda kalnup, tā kunga šķirstu ar gavilēm un taures skaņām. Debes Tēvs, mēs pateicamies Tev, ka Tu esi devis mums savu vārdu. Paldies Tev, kungs, ka varam lasīt to. Un paldies Tev, Dievs, svētais gars, ka Tu runā caur to, ka Tu atklāji lietas caur to, ka Tu vadi un māci mūs visā patiesībā, Dievs, dzīvo tā, lai esam Tev patīkami. Un Dievs, lai Tu vari mūs lietot, lai mēs esam tā gaisma un zemes sāls par svētību. Paldies Tev, kungs, ka mēs šodien varam būt šeit, pielūgt un slavēt Tev. Un es lūdzu, ka Tu runā caur savu vārdu. Svētais gars nāc un palīdz man un, un nodod šo laiku Tavās rokās Paldies Tev, kungs, Jēzu. Svētais gars, es Tu par šo vietu un atklāji, Tu, kungs, mums lietas runā uz mūsu sirdīm, pieskaries. Tu esi mums ļoti vajadzīgs, kungs. Tu esi labais skolotājs. Jēzus vārdā. Halleluja. Amen. Amen. Amen. Noteikti esat lasījuši šo stāstu, jā. jā. Un es gribētu vienkārši kādas pārdomas eh, no šīs vietas un, un dažādi varētu nosaukt varbūt tās tās pārdomas, jā. Eh, ja jūs pierakstiet, jūs varat nosaukt eh, šo svētrunu kāda būs rītdiena vai kāda būs nākamā paudze. Un, eh, un es tā domāju pie sevis, ka tas, kāda būs rītdiena vai tas, kāda būs uh, nākamā paudze, lielā mērā tas ir atkarīgs uh, no mums, ja, no mums pašiem kāda būs tava rītdiena, kāda būs uh, nākamā paudze, ja, kāda būs tavi bērni pēc tam. Es domāju, lielā mērā tas viss ir atkarīgs no, no tevis un manis. Lielā mērā. Ja. Tas nav atkarīgs tikai no Dieva, tas nav atkarīgs tikai no apstākļiem, no mācītājiem vai sludinātājiem, kas sludina tavā dzīvē. Lielā mērā daudz, kas ir atkarīgs no tevis paša kādu dzīvesveidu tu vedi. Jā. Un es vispirms gribētu, lai jūs uh, ieraugiet varbūt šo stāstu uh, nu, tādā griezumā apmēram, ja? uh, eh, un mēs varētu uzdot sev jautājumu, kur es atrodos šajā griezumā. Uh, jūs varat atšķiet kopā ar manīm pirmā laika, pirmā laika 13. nodaļu, 1. laika 13. nodaļu. Abās, abās vietās ir viens un, tas pas, viens un tas pats stāsts, bet laika grāmatā viņš nedaudz ir izvērstāks. Jā. Un tur nav tikai vienā nodaļā, bet nu, ir vairākās nodaļās. Nu, viņš ir izvērstāks, jā, plašāk, detalizētāk. Un eh, vēl viena panta, ko mēs varētu tagad izlasīt eh, priekš šī griezuma, ja, ir eh, trešais pants. Izņemsim bišķiņu ārā no konteksta. Ja. Tad atvedīsim atpakaļ pie sevis mūsu Dieva šķirstu, jo mēs neesam pēc tā meklējuši saula valdīšanas laikā. Ja. Un <clears throat> Un šeit mēs varētu uzdot tādu jautājumu, kur mēs šobrīd atrodamies. Jo lielā mērā, kā es jau teicu, rītdiena, paudze, viss tas lielā mērā atkar, atkarīgs no mums ir. Un, un tas, tas pirmais ir tas saula laiks, par kuru Dāvids, par kuru šeit ir pieminēts, ja, kad, jo mēs neesam pēc tā meklējuši saulu valdīšanas laikā. Un Cik var tā saprast, ja, tad tas saula valdīšanas laiks bija tāds, ka viņš iesāka labi, bet uh, viņš atkrita savā šajā valdīšanas laikā, viņš atkrīt no tā kunga, tā kunga gars viņa atstāja, un jebšu tā kunga gars viņa atstāja, ja, tomēr paiet, no nu, apmēram, laikam tie 20 gadi, un viņš valda Izrēlā kā ķēniņš, ja. Un tajā laikā, uh, tajā laikā vēl nedaudz pirms tam eh, mēs lasām, ka, ka Izraels šķirs, viņš tika nobīdīts sāņus, viņš tika novietots Abinadaba namā, nu, teiksim, lai viņš tur ir, un viņš tur arī bija visus tos eh, gadus, kamēr Sauls bija ķēniņš. Un tas bija laiks, kad eh, nu, izskatās, ka Saulam tas nebija tik aktuāli. Dieva šķirsts viņam nebija aktuāls ja patiesībā Dieva šķirs, varētu teikt, Izraela tautai tā bija kā tāda, tā bija sirds, ja. Tas bija Dieva tronis, tas bija Dievs pats viņu vidū, ja. Un tomēr, ņemot vērā visus tos notikumus, kas tur bija, Dieva šķirs tiek nobīdīts sāņus un visu šos 20 gadus, kā Dāvids saka, neviens pēc tā nemeklēja varētu teikt, tas ir tāds atkrišanas laiks eh, Izraēla tautai vai tāds eh, ļoti miesīgs laiks. Un Bībelē teica, ka romiešu vēstulē, ka miesīgs cilvēks, viņš eh, netiecās pēc Dieva lietām. Viņš nemeklē Dieva lietas. Ja. Viņam nav īpaši svarīgi Dieva lietas. Ja. Viņam nav vienkārši svarīgas viņas. Un tā vien izskatās, ka visi tie 20 gadi, tas šķirs tā arī tur stāv Bet patiesībā, ja šķirstam tiktu ierādīta pareizā vieta un viss gods tiktu atdotas Dievam, es ticu, ka tur daudz, daudz kas būtu savādāk. Un tāpēc ir šis te savu valdīšanas laiks, un, un tas pirmais ir tas, tas miesīgais, un mēs varam katrs viens sev uzdot to jautājumu, vai es neatrodos šajā stāvoklī, vai es šodien meklēju pēc Dieva, ja? Vai Dievs ir šodien man pirmajā vietā? Kur Dievam šodien ir ierādīta vieta? Nu tā, tas ir pirmais griezums. Tad otrs, otrs ir, eh, mēs nonākam tagad līdz Dāvidam, kurš, eh, kurš tiek eh, iecelts par ķēniņu, saula laiks ir beidzies. Un atšķirībā no saula, viena no pirmajām lietām, ko Dāvids dara, būdams kā ķēniņš, viņš vēlās to šķirstu, kurš ir nobīdīts kaut kur malā, kurš ir 20 gadus bijis projām, viņš vēlās viņu nolikt savā pilsētā, ja? viņš vēlās to novietot Jeruzālamē, viņš vēlās izbūvēt viņam vietu, un lai Dieva šķirts būtu pirmajā vietā. Mēs atgriezīsimies pie tā, bet te ir viena problēma. Viņam bija labas, labas vēlmes – Un varētu teikt, ka šis te viens tāds īs, pavisam īs periods uh, Dāvida dzīvē, uh, ka tas garīgais tika aizvietots varbūt ar daudzām aktivitātēm. Ja? Mēs 13. nodaļā to lasam arī tur Samuela grāmatā, mēs lasījām, ka tur viņš sasauca vīrus un uztaisīja tādu baigo parādi un, un visādi notikumi, visādas darbības, ja, un tāpatās slavē, viss kaut kas tur notika, un jauni rati, un viss kaut kas, bet tās visas uh, aktivitātes tika, kā saka, ar tām tika aizvietots tas garīgais, vai tā dievu meklēšana, ja? Un, ja jūs paskatīsieties šeit 15. nodaļā, pirmā laika grāmatā, 15. nodaļā, tad mēs redzam, ka tas ir tas, uz ko Dāvids norāda, ka visa, visa tā problēma sakna šajā situācijā ir, jo mēs, 13. pantā, jo mēs, kā pienākās, nemeklējām viņu. Ja saula laikā vispārībā pēc tā nemeklēja, ja? jo miesīgs cilvēks viņam neinteresē, ja? viņš nemeklē, viņš netiecās pēc Dieva lietām, ja? Un ja tu šodien netiecies pēc Dieva lietām, tas, ka tu esi šeit šodien, tas jau ir ļoti labi, ja. Ja tas tomēr parāda, ka tu esi dzīvs un tu kaut vai drusim, bet tomēr tiecies, bet, nu, tā būtība, ja, ka, ka miesīgs cilvēks, nu, netiecās, ja, lai Dievs būtu vienmēr visur pirmajā vietā, ja. Tādi cilvēki neskrien uz katru lūkšanas sapulci, uz katru mājas grupu, ja. Viņam nav tas svarīgi, viņiem ir svarīgas daudz citas lietas. Bet šajā gadījumā Dāvida kļūda bija tā, ka bija cēli mērķi, bet viņi visi tika aizpildīti ar visādām aktivitātēm, bet, un tika atstāts novārtā pats galvenais Dieva meklēšana. Ja? Varbūt tās tavā dzīvē ir līdzīgi, varbūt tās tu neesi atkrist no tā kunga, tu neesi miesīgs, tu joprojām tiecies pēc Dieva lietām, tev ir varbūt cēli mērķi, bet, bet varbūt tās tās aktivitātes ir tik daudz, ka, ka tev neatliek laiks nevienu par viņām īstā meklēt to kungu. Un varbūt tās tajā vietā, lai meklētu to kungu par kādām lietām savā dzīvē, tu esi vienkārši aizpildījis savu laiku ar daudzām, daudzām aktivitātēm. Atcerieties Marta un Marija stāsts, ja? Jēzus atnāca pie viņām. Un tas ir viss, ja? Jēzus ir atnācis pie viņām. Un tā vietā, lai vienkārši viss fokus būtu uz viņu un skatītos uz viņu un klausītos viņu un gaidīt no viņa, ko kungs teiks, kādi būs norādījumi, kāda būs tālākā vadība, ja? Tur rakstīts, Marta bija aizņemta daudzām, daudzām lietām. Un tas viņu nevis tuvināja Dievam, tieši otrādāk viņai sāk parādīties ja, kurnēšana, viņai sāk parādīties nosodījums pret, pret savu māsu, un beig, beigās viņa nāk pie Jēzus, nevis lai slavētu viņu, bet nāk pie viņa un saka, kāpēc, ej, saki kaut ko Marijai, lai viņa nāk un palīdz man. Un tad Jēzus teica, man, Marta, Marta, tu rūpējies un zūdies par daudzām lietām, bet vienas lietas tev vajag. Ja saula laikā vispārībā Dievu nemeklēja, tad šajā gadījumā viņa nemeklēja tā, kā pienākās. Un es domāju, ka daudziem no mums ir arī cēli mērķi. Mēs gribam, lai Dievs ir pirmajā vietā mūsu dzīvē. Mēs gribam redzēt Dievu godību, mēs gribam redzēt viņa spēku. Bet mēs esam aizņemti ar tik daudzām aktivitātēm. Cerot, ka tas nesīs rezultātu. Bet mēs redzam, ka tas, šajā gadījumā tas neatnes labu rezultātu. Šajā gadījumā tas atnesa cilvēku zaudējumus. Ja. Un es domāju, jebkura, jebkuras eh, darbības mūsu dzīvē, kas ir tādas cilvēcīgas, miesīgas, jebši viņas varbūt izskatās ļoti reliģiozas un skaistas, jā. Bieži vien viņas neatnes dzīvību, bet viņas atnes varbūt pat nāvi, jā. Un tas eh, pēdējais griezums, eh, tas trešais ir, ir Paldies Dievam par Dāvidu, kurš, eh, kurš nevis eh, bēg no tā kunga, jā. viņš ir satriekts, jā. viņš ir izmiss jā, par to, kas ir noticis, ka Dievs lauza jā, uz dzīvību, viņš bija šokā par to, ko Dievs dara, bet viņš nenosoda Dievu, bet visticamāk, ka viņš, eh, viņš pat neuzdrošinājās turpināt to šķirstu, nestu savu namu un atkal šeit viņš nobīda to šķirstu uz kāda cita namu, uz Obed Edoma namu, tas ir 13. nodaļā, 14. pantā mēs lasam, ka Dāvids tik ļoti izbijās no tā, kad, un manuprāt, tas bija pareizi, viņš, es ticu, ka viņš vienkārši sakārtoja savu sirdi. Kaut kas ir aizgājis greizi, kaut kas, kaut kas neiet tā, kā vajag. Es neesmu cīnījis, ka Dievs šķirs nāk manā namā. Un, un 15. nodaļā mēs lasām, ka Dāvids nāk pie kādām atziņām, un viņš ir dzirdējis, ka Dievs ir sveitījis Obeda Edoma namu, un viņš atkal iet un viņš nes tagad to Dievu šķirstu atpakaļ. Viņš turpina, turpina to iesākto ideju, to iecerēto, bet viņš to dara tagad meklējot to kungu. Jūs saprotiet tās atšķirības, jā? Ja? ja saula laikā vispār nemeklēja Dievu, rezultāts bija tāds, kāds viņš bija. Tad šajā gadījumā, Dāvida gadījumā, viņam ir nu, brīnišķīga vēlme Dievs pirmajā vietā. Bet nemeklēja to kungu, kā pienākās. Jā. Un visbeidzot, trešais ir, ka viņš ir nācis pie atziņas, viņš nav atmetis šo domu, Ir citi, kas atmet šo domu, viņam kaut kas neizdodas, viņam kaut kas neveicās, varbūt tās pat ir upuri, un ir cilvēki, kas vienkārši padodās un neturpina. Bet paldies Dievam, Dāvids turpina. Jebšu, jebšu ir zaudējumi bijuši. Bet viņš turpina šo domu, viņš ļoti vēlās, lai dievišķirs atgriežās atpakaļ. Bet šoreiz viņš visu dara pareizi. Ja jūs esat lasījuši Timoteja vēstuli, tur arī apstulis Pāvils, viņš runā uz Timoteju, viņš runā par karēviem, un tur arī viens tāds teikums ir, kad mēs saņemam to algu tikai tad, kad esam cīnījušies pareizi. Nevis vienkārši cīnījušies, bet cīnījušies pareizi. Un mēs redzam, ka ja sākumā Dāvids eh, piegāja pie šīs situācijas, lai pārvestu šķirstu apmēram tādā, ok, ja tas šķirs bija tajā namā, tad lai viņi arī, tad, nu, nes, tomēr 20 gadi ir pagājis, ja, nu, ko tam mēs tur jauksimies, ja, pie viņiem viņš ir bijis, viņi visu zina par šķirstu, kas un kā ir jānes. Dāvids uzticējās, ja, ka 20 gadi tā ir liela pieredze un viss būs gan jau kārtībā. Bet izrādījās, ka, ka nekas nebija kārtībā. Bet 15. nodaļā mēs redzam, ka viņš nepieiet vairāk šai situācijai vienkārši, kā viņš iedomājās, bet viņš, viņš atcerās, kas ir rakstīts bauslībā. Un jūs varat izlasīt 2. mūzes 25.14. Un tur ir ļoti skaidri pateicis, kā tad tas Dievas šķirs ir, kā pie viņa ir jāpieiet, kam tur ir jānotiek un kam ir jānes tas Dievas šķirs. Ja. Un viņi sāka meklēt to kungu pareizi. Un tad Dāvids saka tā, neviens nedrīkst nes Dievu šķirs kā vien levīti, jo tas kungs viņus ir izraudzījis, lai viņi nestu Dievu šķirstu un kalpo viņam mūžīgi. Un tad tālāk 12. pantā jūs esat levītu tēvu namu galvenie, sveitieties paši, un arī lai jūsu brāļi sveitījās, ka jūs atnestu tā kunga Izraela dieva šķirstu un noliktu, uh, tā ir vietā, kuru es tam esmu sataisījis. Jo toreiz jūs nebijāt klāt, ka tas kungs mūsu dievs izlauza robu mūsu vidu, jo mēs kā pienākās nemeklējām viņu. Tad priesteri un levīti svētījās, lai uznestu tā kunga Izraēla dieva šķirstu kalnā. Un levītu dēlu nesašķirstu, kā Mozus bija pavēlējis pēc tā kunga vārda ar kārtīm uz saviem pleciem. Un tālāk mēs lasām 26. pantā, un kad Dievs bija tas, kas palīdzēja levītiem, kas nesa tā kunga derības šķirstu. Nevis cilvēks palīdzēja Dievam, bet Dievs palīdzēja cilvēkam nest šķirstu. Ja? Mēs kādreiz tā ar savām aktivitātēm domājam, ka mēs palīdzam Dievam. Patiesībā mēs lielāk ļaunam nodaram. Patiesībā Dievs grib palīdzēt mums – Es nezinu, kā mēs Dievam varam palīdzēt, bet es zinu vienu, Dievs var palīdzēt tev un man. Dievs var palīdzēt tev un man. Un tas jautājums ir šajā griezumā, kur mēs ar tevīm šodien atrodamies šajā stāstā vai šajos notikumos. Vai mēs atrodamies tajā saulu valdīšanas laikā, kur, kur maz interesē tas garīgais, maz interesē, vai Dievs ir pirmajā vietā vai nav pirmajā vietā. Varbūt es pats esmu pirmajā vietā. Ja? Un tajā laikā mēs redzam daudz tādas miesīgas lietas notiekās un, un, un vajāšanas, ja, un tas bija tas laiks, kad Sauls vajāja Dāvidu. Un jāsaka tā, ka miesīgais vienmēr vajā arī garīgo, ne, ja. Ja mēs atrodamies tādā stāvoklī, piemēram, tad es nezinu, kāda varētu būt tava un mana rītdiena, un es nezinu, kāda varētu būt nākamā paudze, ja. Tāpat es domāju par Dāvidu, kurš eh, vēlās tagad pāriet no šī miesīgā uz šo garīgo, bet viņš palaiž garām kādas detaļas, kādas ļoti būtiskas un ļoti svarīgas detaļas. Un tā vietā, lai meklētu to kungu, tas viss tiek aizpildīts ar visādām aktivitātēm. Un, un beig, beigās mēs redzam, ka tās aktivitātes bez Dieva, bez Dieva gara tāda vadības nevis atnes svētību, tieši otrādāk ir cilvēki, kas cieši. Ja mēs paļaujamies uz, tikai uz, uz, uz, nezinu, uz aktivitātēm, paļaujamies tikai uz talantiem un, un tā, un viss notiek diezgan loģiski un, un tā, tad arī tāds jautājums, kāda varētu būt tā rītdiena. Un visbeidzot, tas trešais, tas griezums ir ka Dāvids eh, ir nonācis pie šīs atziņas un, un tagadās viņš pa nopietno meklē to kungu. Un tas, kā mēs varam saprast, kā, kā šajā gadījumā notiek tā meklēšana, nevis, ka Dievs kaut kur būtu pazudis un mēs viņu meklējam, mēs viens otru meklējam, ja? bet varbūt tās tas vārds meklēt varbūt vairāk attiecās to, ka viņi pievērsās bauslībai, viņi, viņi meklēja rakstos, kā tad, kā tad tas ir pareizi jādara kā tad tas šķirs pareizi ir jānes, ja? Kā tam visam ir jānotiek, lai būtu pareizi, lai Dievs varētu sveitīt? Varbūt šajā sakarā atcerieties eh, nedaudz tāla, kādā citā gadījumā, kur pravietis Elija, atcerieties, eh, Izraels klibo uz abām kājām, un Elija atnāk un viņiem met izaicinājumu, saka, cik ilgi jūs uh, staigās, cik ilgi jūs klibosiet, ja? nu, bāla priesteri gāja un tur graizīja sevi un tur visu kaut ko darīja, lai tas uguns nonāk un tur nekā nebija. Un tā, kad pienāca šī pravieša kārta, Elija kārta, tad tur nav rakstīts, ka viņš vienkārši tur piesauc un, un vienkārši kaut ko darīja. Tur, nē, viņš, viņš taisīja to altāru saskaņā ar bauslību, saskaņā ar likumiem, saskaņā ar to, kā ir rakstīts. Nekas nenotika vienkārši uz viņa urrā, uh, vai tāpēc, ka viņš ar Dievu staigā, viņš, viņš cēla to altāri saskaņā ar rakstiem. Un tikai tad nonāca uguns, ja. Un es domāju, ka patiesībā visā, visos šajos trijos griezumos mēs redzam, ka tas galvenais, par ko arī šeit iet runa patiesībā, ir, ir par Dievu meklēšanu. Ja? Vai nu viņš tiek meklēts, vai nu viņš ne tā tiek meklēts, kā vajag meklēts, jā. Vai nu arī viņš tiešām tiek meklēts, jā. Un tiek meklēts no sirds, jā. Es neatceros to vietu, bet Iesejas grāmatā kaut kur bija tāds brīnišķīgs tāds pants, kur rakstīts, meklējiet to kungu, kamēr viņš ir atrodams, jā. Meklējiet to kungu, kamēr viņš ir atrodams, jā. Un no visa šī stāsta mēs varam izvilkt dažas tādas pamācības, ko, ko mēs varam nu, mācīties, lai, lai mēs nenonāktu tādā stāvoklī. Lai tā mūsu rītdiena būtu svētīga, lai, lai ar mums būtu un ar mūsu namiem būtu tāpatās kā ar, ar Obed Edomanam 14. pantā mēs lasam – un tā Dieva šķirts novietots pie Obed Edoma, viņa namā palika uz vietas trīs mēneši, un tas kungs sveitīja Obed Edoma namu un visu, kas tam piederēja. Ļaujiet man kaut ko pateikt. Dievs nav pret mums, Dievs ir ar mums. Un Dievs nevis grib atņemt sev svētību, bet viņš grib svētīt mūs. Amen. Visādā ziņā. Un es šeit nerunāju tikai par materiālo, bet visādā ziņā. Dieva, Dievs grib tevi un mani svētīt. Ja? Un Dāvids to ļoti skaidri zināja. Ja Dievam tiks ierādīta pirmajā vietā, ja Dievs tik, Dievam tiks ierādīta pirmā vieta, viņš zināja, ka Dievs viņu svētīs. Ja? Un par Dāvidu mēs daudz lasam. Ja? Viņš jau kā mazs zēns, viņš jau bija pieķēries Dievam un nebija atkarīgs no cilvēkiem, ja viņš nepielūdza Dievu, tāpēc, ka cilvēki tikai redz, bet kaut kur prom – savā darbā, ja, ganot aitas, ja, viņš, viņš mācījās par Dievu, viņš pielūdz viņu tur, viņš slavē, viņš praktizēja savu ticību uz lāčiem un lauvām tā tālāk, līdz pienāca diena, kad viņš parādās uz skatuves. Ja. Pienāk diena, kad viņš parādās publiskajā telpā, un pirmais tāds lielais ir, ir tieši Goliāts, ja. un viņš uzvar Goliātu. Un visi vien runā tikai par Dāvidu, un Sauls viņu, viņu pieņēma uh, Un Dāvids bija viens no tiem, kas gāja kara pulku priekšgalā un vienmēr viņš eh, izcīnīja cīņas un vienmēr nāca mājās ar, ar, ar uzvarām. Un visi zināja, ka tas kungs ir Dāvida. Un pat neskatoties uz tiem 20 gadiem, kad iestājās tās diezgan miesīgs laikmets Izrēlā, Dāvids joprojām tur ir. Dāvids joprojām tur ir. Un kad pagāja tie 20 gadi un Sauls nomira, un Jonatāns. Un tad nevienam nebija šaubu par to, vai Dāvids varētu būt ķēniņš, vai, vai viņš nebūs ķēniņš. Visiem bija skaidrs, ja? Dāvids, Dāvids, esi tu mūsu ķēniņš. Tāpēc, ka viņi zināja, ka tas kungs ir ar Dāvidu. Un Dāvida sirds vienmēr bija par Dievu, un Dāvids vienmēr gribēja, lai Dievs ir pirmajā vietā. Viņš to nevarēja uzspiest Saulam, bet, kad pienāca viņa laiks, pienāca viņa kārta, tad tā bija viena no pirmajām lietām, ko viņš vēlējās pacelt. Viena no pirmajām lietām, ko viņš vēlējās iecelt. Un Dievam ir jābūt nevis kaut kur malā, viņam ir jābūt pirmajā vietā. Viņam ir jābūt pirmajā vietā, nevis kaut kur, bet pirmajā vietā. Jā. Un tagad cilvēks ierāda Dievam pirmo vietu savā dzīvē un dara lietas pareizi, nav šaubi, ja? Dievs svētīs. Ja? Amen. Tā vienkārši tas ir. Tā vienkārši tas ir. Un kādā vienā no praviešiem arī mazā grāmatā, tur Dievs griežās pie Izraela tauts, viņš saka, paskaties, kā jums līdz šim ir gājis. Ja? Un iemesls, kāpēc cilvēkiem negāja tā, kā vajag visu to 16 gadus, ir tāpēc, ka Dievs bija sāņus. Un, ja? Viņi bija visi aizņemti ar savām lietām, ar saviem namiem. Un Dievs saka, iemesls, kāpēc jums tā ir gājis, tāpēc, ka man nav ierādīta pirmajā vietā. Dāvids to zināja. Dāvids to zināja, un viņš vēlējās to atjaunot. Viņš vēlējās, lai Dievs ir viņa valdīšanā uz troņa, lai viņš ir pirmajā vietā, lai viņš ir redzams visiem. Viņš par viņu nekaunējās, tieši otrādāk, ja tur rakstīts, ka viņš, ka viņi nesa to šķirstu, tur rakstīts, ka viņš pat izģērbās, viņš bija kails, viņam tur bija tas efoda apmetnes vai, un viņš Dievu priekšā to darīja, un atcerieties, viņš atnāca mājās, kad visi tie svētki bija beigušies, un viņa, uh, un viņa sieva viņam pārmet, viņa jau savā sirdī bija viņu nosodījusi un ienīda, tur rakstīts, un viņš atnāca mājās, un viņa uzbrauca viņam, teiksim tā, ja, un, un pārmet viņam par to, kā tad viņš no ķēniņš būdam šitā te dejo, un tā kā tāds, un viņš teica, es vēl vairāk pazemošos, es vēl vairāk pazemošos, ja. Un tas, ka es pazemošos vēl vairāk tā kunga priekšā, es vēl vairāk iemantošu, ja šo te, nu, vai cilvēku atzinumu vai uzslavu. Un tur rakstīts, ka Mihala, viņa sieva palika neauglīga uz visu savu atlikušo dzīvi. Ja. Un patiesībā mēs no šīs stāsta ļoti daudz lietas varam paņemt un, un mācīties. Ja. Es domāju, ka visi vairāk, <laughs> vairāk un mazāk mēs visi, neviens negribētu neatrasties ne pirmajā tajā griezumā, būt miesīgi, uh, Es domāju, mēs neviens nevēlamies ja, arī atrasties tajā otrajā griezumā, kur mēs, kur mēs eh, aizpildam savu dzīvi tikai ar aktivitātēm, bet nevis ar Dievu meklēšanu. Mēs visi gribam to trešo visticamāk, vai ne? Pirms mēs kaut ko darām, mēs meklējam to kungu. Tā ir pareiza secība. Tā ir viena no lietām, ko mēs visi varam, viena no pirmajām lietām, ko mēs visi varam mācīties. Ja. kā saka, labām idejām nevajadzētu aizvietot Dieva gribu. Amen. Labām idejām nevajadzētu aizvietot Dieva gribu. Tev, tev var būt labas idejas, tev var būt idejas, es nezinu, glābt pasauli, glābt kuldīgu, ja? vai tā ir slikta doma? Tā ir laba doma. Varbūt tās kādu rajonu kuldīgā glābt, ja? un tu jau esi uzilds uh, eh, ro, nu, ne, krēkla piedurknes un tu esi gatavs iet cīņā. Bet tas jautājums vienmēr pacelsies, vai tu meklēji to kungu, vai Dievs tev teica iet un darīt to. Tev var būt eh, idejas un domas saskaņā ar svētiem rakstiem. Nu, piemēram, nu, tie ir tā praktisks, ar ko mēs dzīvē nu, tā saskanam, kas ir tie galvenie. Nu, piemēram, arī cilvēks, otrs cilvēks, draugs, ja? ar ko precēties, ar ko slēgt derību. Ja? vai tas ir nepareizi, kad mums ir tādas domas eh, atrast kādu un aprecēties? Vai tas ir pret Bībeli, vai tas ir grēks domāt par kādu, ar kuru varētu dzīvot kopā? Tas nav grēks. Bet problēma var sākties tad, ja es nemeklēju šajā jautājumā Dievu, bet es vienkārši ņemu kādu, kas man vienkārši patīk. Neprasot to kungu, ja? Un tā vietā, lai meklētu vispirms to kungu un prasītu Dievam, Dievs, vai tas ir tas cilvēks, ar ko tu gribi, lai slēdzu darību. Jo man vajadzēs visu dzīvi dzīvot ar viņu kopā. Vai tas ir tas cilvēks? Un patiesībā Dāvids bija tāds, kurš vienmēr prasīja tam kungam, bet šajā jautājumā neskāpēc viņš negriežās pie Dieva un neprasa. Un mēs redzam, ka tas maksā kāda dzīvība. Un ja mēs neprasīsim tam kungam arī par dzīves biedru, tas kādam var arī maksāt. Tas var maksāt varbūt pat abiem, tas var maksāt varbūt vienam. Kāda sirds būs salauzta, kāds būs ievainots. Un beig, beigās, ja pēc tās draudzības, kad sapratīs, ka tomēr neesiet viens priekš otra, bet jūs jau būsiet daudz laika pavadījuši kopā, jūs jau būsiet uh, domājuši kā vīrs un sieva un plānojuši lietas kā vīrs un sieva, jebšu jūs neesat. Es kādreiz tā cilvēkiem, kad es satiekos ar kādiem pāriem, Un nu tā es, es vismaz tā saku, ja tu vēl neesi vīrs vai tu vēl neesi sieva, tev nav vēl nu, jāatskaitās pa visu kā vīram un sievai. Jūs esat brīvi. Ja. Tādai kontrolē nevajadzētu būt uzliktai <laughs> vēl pirms laulības. Ja. Un ja, neizrā, un, un ja izrādās, ka tas cilvēks nav no Dieva beigās, ja, tur var palikt ievainotas sirdes. Ja. Un man gribētu šeit pasvītrot vienmēr, kad mēs liekam savas idejas augstāk par Dieva gribu, vienalga kādā jautājumā. Vai tas ir attiecībā uz dzīves biedru, vai tas ir attiecībā uz darba vietu, ja? vai tas ir attiecībā uz izglītības iestādēm, attiecībā uz draudz, attiecībā uz kalpošanām, attiecībā uz atmodām, vienalga, ja? Vienalga, mēs varam nosaukt jebko. Ja mēs to liksim augstāk par Dieva gribu un ko viņš saka šajā jautājumā, mēs kaut kur cietīsim. Kaut kas aizies ne tā, kā vajag. Un rezultāts var būt tāds, ka, kad var pazust vispārībā vēlme turpināt ja, to darīt. Un tāpat tās otra lieta, kas arī ļoti svarīga šeit ir, ka mūsu brīnišķīgais entuziasms nevar būt šķēslis svētā garam vai svētā gara spēka mūsu dzīvē. Vai es varat tā, padomājiet uz brīdi, ar ko atšķirās entuziasms no svētā gara spēka vai viņa iedvesmas? Vai jūs zināt, ar ko atšķirās entuziasms? Nu, kas ir entuziasms? Jūs noteikti arī esat bijuši pilni entuziasma par kādu labu ideju, jūs esat gatavi lekt un skriet un iet, un, un varbūt citreiz mēs par to sajaucam – ar svēto garu. Un izrādās, tas nemaz nav svētais gars. Izrādās, ka tas ir vienkārši entuziasms par labu ideju. Un šajā gadījumā mēs lasām, šiem cilvēkiem bija tāds entuziasms, ka nevienam neienāca prātā paprasīt Dievam, vai tas, ko viņi dara, ir pareizi. Vai tas, kā viņi dara, vai tas ir pareizi. Nevienam neienāca prātā, ne Dāvidam, ne arī nevienam, kas tur bija. Tā bija laba ideja, atvest Dievu šķirstu, un visi bija pilni entuziasmu, visi dziedāja, visi slavēja Dievu. Tur bija tāds aleluja, ja? bet Dievam kaut kas visā tajā nepatika. Un es teiktu tā, ka entuziasms no svētā gara atšķirās droši vien ar to, ka entuziasms vienmēr ir par labu ideju, bet nevienmēr par patiesību. Ar to atšķirsies. Tas ir viens no. Ja? entuziasms vienmēr būs par labu ideju, un tur maz kādam droši vien interesē tur tā patiesība. Bet tad, kad ir svētā gara spēks, tad, kad cilvēks ir kristīts ar svētā gara spēku, Dieva darbam, kādai misijai, un ja tas nav pareizi, tad mēs šeit apstājamies un meklējam Dievu, kamēr sapratīsim, kā to darīt pareizi. Ja? Jūs saprotat, par ko es runāju? Un tas viss ir iespējams tikai tad, ja mēs to kungu meklējam tā, kā to vajag darīt. Un patiesībā tā bija tā viena no galvenajām Dāvida problēmām šajā stāstā, ka Dāvids pats atzīst, kā mēs šeit lasījām, ja 15. nodaļā, 13. pantā, jo mēs kā pienākās nemeklējām to kungu. Ja. Tāpēc nevienmēr labas idejas un entuziasms ir atbalstāms. Mums ir jāmeklē, kāda ir Dieva griba, visos jautājumos patiesībā. Un lai Dievs dod, ka es un jūs un mēs visi kopā, ka mēs varētu iesākt šo dienu, turpināt šo dienu, nobeigt šo dienu un pirms katra svarīga lēmuma, ka mēs visi kopā meklētu pēc Dieva. Vienalga kādā situācijā, vienkārši meklētu Dievu tik ilgi, kamēr mēs viņu dzirdam. Kamēr mēs viņu dzirdam. Un tu zini, nevienmēr tā sanāk, nevienmēr tā sanāk. Tu meklē kādos jautājumos Dievu un īsti nedzird viņa atbildi, nav īsti tāds rema, nu, nu nav tās īsti, ja? bet tur pavērās kāda laba ideja. Un jūs ziniet, ka vēlns viņš ir, viņš ir meistars uz kopijām. Un pirms atnāk, varbūt tas īstais, viņš jau zina, un viņš varbūt tev var piespēlēt, ja? kopijas, ja? Eh, nesen eh, bija tāds raidījums Latvijas kristīgajā radio. Es gan tiešraidē viņu neredzēju un nedzirdēju, bet, bet Sija bija noklausījusies un viņa pēc tam teica, ka ļoti labs raidījums ir bijis. Tur kāds uzņēmējs arī dalījās un, un tad viņa uzlika un vēl vakar vakarā nu, klausījos. Ja, un tur Talbergs, ja, Latvijas kristīgajā radio prezidents, uzdeva kādus jautājumus. Ja, un tad šis jaunais cilvēks, šis uzņēmējs, viņš runāja par Jēzu, viņš runāja par tiem kārdinājumiem. Ja, Un ka patiesībā tajā stāstā, kur, kur vēlns nāk un Jēzus kārdina, ka vēlns jau nāk priekšlaikus ar, ar kopijām. Lai novērstu viņu no tā, uz ko viņš patiesībā ir aicināts. Un lai Dievs dod, ja, lai Dievs dod, dargie brāļi, mās, ka mēs, ka mēs esam tajā vārdā un esam pilni ar svēto garu, jo svētais gars ir arī patiesības gars, lai mūs nepieviltu. Ja lai mūsu aizraujošas idejas un entuziasmas ja, nenoved no ceļa. Bet, ka mēs turamies pie tā, kas ir Dieva griba, kaut mēs vienmēr varētu tā prasīt, kungs, ja tā ir tava griba. Mana griba iet šo ceļu, jo man liekas, ka tas ir brīnišķi. Es maz redzu tur, tur viss zaļo. Šeit es redzu tikai tūkstnes, Dievs, bet ja, ja, ja tas ir tavs, tad, tad es eju. Atcerieties, eh, Pēters pie laivas, ja tur viņiem likās, ka ja, nu, spoks iet, un tad, un tad Pēters teica, kungs, ja tu tas esi, ja, ja tu tas esi, tad saki, un es kāpšu ārā no laivas. Ja. Un ja tur būtu kāds cits kaut ko teicis, visticamāk Pēters kāpt ārā un noslīgt, ja, bet tāpēc, ka tas ir pats kungs, ja. tad Pēters kāp ārā un viņš sāk staigāt pārdabiskajā, ja. Un man liekas, ka tā ir viena no lietām reizes, tad, kad mēs darbojamies cilvēciskajā tajās aktivitātēs, tur maz būs pārdabiskā. Bet tas, kas, man liekas, cilvēkiem ir arī vajadzīgs šodien, daudzas situācijas prasa uh, pārdabisku ienākšanu tajās situācijās, pārdabiskas dziedināšanas, pārdabiskas atbrīvošanas, ja? pārdabiski uzrunāt cilvēku un izvest ārā no kaut kādām grēka dziļām saistībām, par kurām viņam tam cilvēkam nav ne jausmas, ka tas ir tas, kas tur viņu gūstā. Ja? Ir vajadzīgs Dievs visās situācijās šajā dzīvē. Ir vajadzīgs dzīves evaņģēlijs, kas rok dziļi cilvēku sirdīs ja? un parāda, kur ir tās īstās problēmas, ja? kas ceļ augšā no mirušiem. Ja? Tas tajā, tur ir tas pārdabiskais, amen. Un, un Dāvids visu to, viņš zina, Dievam ir jābūt, manā valdīšanas laikā viņam ir jābūt pirmajā vietā. Pirmajā vietā. Nevis otrajā, nevis kaut kur sānus, bet viņam ir jābūt pirmajā vietā. Un viņš ir jāmeklē pareizi. Kāda ir tava griba? Un nevis vienkārši ar entuziasmu, bet pilna svētā gara. Halleluja. Halleluja. Vēl viena lieta, ko mēs varētu mācīties šajā situācijā, ir par, par, par Abinadabanāmu un par Uzu, par viņa dēliem. Jūs zināt, kas uzrunā šajā stāstā ir, jūs tikai padomājat uz brīdi, ja? To šķirstu aizveda pie viņa uz Abinadabanabu. 20 gadi, ja? Tas šķirs atrodās viņa namā. Pēc 20 gadiem Dāvids nāk pie varas, un viņš saka, mums šo šķirstu vajag novietot Jeruzālumē. Dievam ir jā, viņam ir pirmā vieta. Un viss var gadīties, ka tā lielā kļūda šajā stāstā ir tas, ka visi šajā gadījumā droši vien liek savā ziņā tā kā cerību ja, uz viņi jau zina. Viņi jau droši vien zina, kā vajag. Ja? 20 gadi, ja? tas ir pietiekošs laiks. Ja? Un kas fascinē un kas ir nu, tāds, kas liek arī domāt mums, ticīgiem cilvēkiem, pēc šiem 20 gadiem viņa namā atrodas pats Dievs, tas kungs, ja, viņa šķirs, viņa klātbūtne, ja, baušļi, ja, viss tur ir, tur viss ir. Pēc 20 gadiem šis cilvēks ir turpat, kur viņš bija. Ja. Un tā vien izskatās, ka nekas nav mainījies, un šie cilvēki nezin, kā ir jāatgriež tas šķirs atpakaļ, kā viņam ir jāierāda pirmā vieta savā dzīvē. 20 <laughs> gadi ir pagājuši, jā. Mēs varētu tā, tas nav iespējams, bet es skatos šodien atpakaļ, ir pagājis, es esmu atdevis savu dzīvi 91. gadā 7. novembrī. Cik tas ir? Tas ir daudz gadi, jā. Tas ir vairāk kā 20, ja? Jeb nav vēl. Mana matemātika libo. Bet 91. gads, ātri sarēķinām, cik tas ir? Cik? 24 gadi, ja? 24 gadi būs, ja? 24 gadi. Esmu saticis ticīgos cilvēkus, kuri pagājis ļoti daudz laika, bet tik daudz nezin. Nezin nezinu un nesaprotu. Nezinu un nesaprotu, kā darīt, kā lūgt, par ko lūgt, kad lūgt, kas vispārībā ir svētais gars, ja? Un baidās un tā un viss, ja, ir pagājis tik ilgs laiks, ja? Es tā vienkārši domāju pie sevis, varbūt tās, tā ir tikai varbūtība tāda, jo šeit nav komentāru uzrakstīti. Ir skaidrs viens, ka Dievam nepatika tas, kā viņi meklēja to kungu, un tas ir tas rezultāts. Bet ja mēs tā pa tām detaļām paskatāmies, tad varētu vienkārši tā aizdomāties. Ja? Izejot no šīm rakstvietām, 20 gadi šim cilvēkam vajadzēja zināt, viņš nezināja. Un nezināšana neatbrīvo cilvēku no atbildību, tā baušos ir rakstīts. Ja? Pat ja cilvēks nezina, tas neatbrīvo viņu no atbildības. Ja? Un otra viņa kļūda bija tā, ka viss var gadīties. Ka tāpēc, ka tas kungs ir ar Dāvidu, man nav ne par ko jādomā un man nav jāuztraucās. Mums ir Dāvids. Un mēs paļaujamies uz viņu. Dievs ar viņu runā, Dievs viņam atklāja. Vismaz līdz šim tā ir bijis. Bet Dāvids ir cilvēks, viņš var arī kļūdīties. Un šajā gadījumā Dāvids kļūdās. Un nevienam nav ne jausmas par to, ka viņš ir kļūdījies. Jo visi joprojām domā, viņš ir ar to kungu. Ja? Un tai vietā, lai pats draudzētos ar savu galvu, viņš uzticās Dāvidam. Dāvida lēmumi ir visi pareizi. Un ļaujiet man kaut ko pateikt. Dāvids šajā situācijā neaizgāja bojā, bet uzaizgāja gan. Un es domāju, daudzi, kuri šodien tāpatās liek savu cerību uz tiem, kas it kā to kungu staigā, un varbūt arī staigā. Man ne par ko nav jādomā, ir mācītājs, viņš par visu domā. Viņš dzird no Dieva, viņš zina, kur mēs iesim, viņš zina, ko mēs darām. Mans uzdevums ir vienkārši darīt to, ko man pasaka. Un es daru, aku, vienkārši daru. Man pasaka, vajag tā darīt, es vienkārši daru. Es pat neprasu, es pat nelūdzu jo es uzticos tik ļoti Dāvidam, es uzticos vadītājiem, es uzticos mācītājiem. Kāpēc man pašam jāmeklē? Un man liekas, ka šīs bija tās divas lietas, par ko tas kungs varēja būt arī dusmīgs pret uzuja. 20 gadi ir pagājuši vecī, tu neko neesi vēl saprats un tu lien tur, kur tev nav jālien. Un tai vietā, lai es tev palīdzētu, tu gribi man palīdzēt, tas izmaksāja ļoti dārgi viņam. Un otra lieta, ko mēs varētu šeit mācīties, ir tas, ka mēs nevaram likt visas cerības uz cilvēku. Tev pašam ir jādraudzējās ar savu galvu. Ja? Tev pašam Dievs ir devis galvu. Un Dievs šajā gadījumā neatprasa no Dāvida, bet viņš atprasa no Uzas. Ja? Uza iet bojā šajā situācijā, ne Dāvids. Uza. Jebšu Dāvids pieņēma lēmumu bet Uza gāja bojā. Un es domāju, ka, ka tā viena no lietām, ko mēs varam mācīties, ka mums visiem ir <laughs> jādraudzējās ar galvu, mums katram vienam ir jāmeklē tas kungs vienalga pa kuru lietu, ja. Ja tev kāds kaut ko prasa, vai mācītājs saka, iesim tur vai tur, meklē to kungu šajā jautājumā un prasa viņam, vai tā tev darīt, vai tā rīkoties – vai tas būs svētīgi, vai Dievs svētīs tavu ceļu, vai viņš palīdzēs tev un tā tālāk. Un ja Dievs nerunā uz tevīm, Dievs neatbild neko, vai vispārībā tev pasaka, nē, es negribu, ka tu to dari, tad vislabāk ir paklausīt tam kungam. Brāļumās nezināšana neatbrīvo no atbildības un paļaušanās uz citiem arī mūs neatbrīvos. Tāpēc Draudzējies ar to kungu, draudzējies ar sevi, sargā sevi pats, jā. Un ne visur tur, kur visi skrien, bet meklē to kungu pa visām lietām. Jebšu tā ir laba ideja, jebšu tā ir brīnišķīga ideja, bet ir svarīgi, ka mēs visi kopā meklējam to kungu. Un arī daudz paralēlis mēs varam šajā stāstā atrast jaunajā darībā, kur Pāvils runā par pēdējiem laikiem, un viņš runā tādu lietu, viņš saka, ka daudzi mācās un mācās, bet tā arī pie patiesības atziņas nenonāks, iet runa par pēdējiem laikiem. Redz, mūsu rītdiena patiesībā ir atkarīga no tā, vai mēs meklējam to kungu, vai mēs meklēsim viņu pareizi, vai mēs viņu meklēsim pareizi. No tā būs atkarīga tava un mana rītdiena. Vēl viena lieta, ko mēs šeit varam mācīties, tur rakstīts, ka Dāvids viņš neuzdrošinājās, ka tas šķirsts nāk viņa namā. Atcerieties, ja, korintiešu vēstulē, mēs varam visu kopā atšķirt, ja? Pirmā korintiešiem, ja es nekļūdos, varēja būt 11. nodaļa, ja? Jūs man sakiet priekšējais cilvēks, arī var kādreiz kļūdīties – <laughs> Redzi? Te mēs esam. <laughs> Jā. Mm -hmm. Un šeit 11. nodaļā 1. korintiešu vēstulē tur Pāvils viņš saka tā no 27. Tad, nu, kas necienīgi ēd šo maizi vai dzer tā kunga biķeri, tas būs nodziedzies pret tā kunga miesu un asinīm. Bet lai cilvēks pats sevi pārbauda un tā, lai viņš ēd no šīs maizes un dzer no šī biķera. Nu arī šeit apustulis Pāvils ļoti skaidri mums māca, kā mums pieiet pie svētā vakarēdiena. Ja mēs tā vēsturiski paskatāmies, tad, tad ja vecajā derībā šķirs bija pirmajā vietā, centrā, dievkalpojumā. Tad jaunajā derībā jau varētu teikt, ka svētais vakarēdienas ieņem ļoti svarīgu vietu. Ja? Jo tas ir noslēpums, tas kungs ir viņu vidū. Ja? Un praktiski visa tā galvenā dievkalpojuma sastāvdaļa bija svētais vakarēdienas, jo viņu visi ēda tā kunga miesa un dzēra viņa asins. Un tas viss lika cilvēkiem pārbaudīt sevi un pārmeklēt sevi. Un šajā gadījumā Dāvids saprot, ka viņš ir izdarījis kaut ko nepareizi, un tā vietā, lai vienkārši tā pavirš, ok, lai tas šķirs nāk pie maniem namā, viņš tomēr atturās no tā. Un visticamāk, ka viņš nolem meklēt to kungu un saprast, kas īsti ir aizgājis nepareizi. Un es domāju, ka Dievs būs daudz priecīgāks par mums, ja mēs nevis tā vienkārši pieejam kristietībai, pavirši pieejam visam, Dievam pieejam pavirši, ja? Bet ja mēs pieejam tā, kā Jēzus saka, kas ceļ nam, ka viņš pārdomā, kā viņš ceļ un cik tas viņam maksās, ja? Un tāpat arī pie svētā vakarēdiena Pāvils saka, lai katrs cilvēks pats sevi pārbauda. Un atcerieties, kad jau 15. nodaļā, kad Dāvids uzrunā levītus, tad ko viņš viņiem saka? Svētījieties, ja? lai jūs varētu nest to šķirstu, ja? ka Dāvids jau šeit saprot. Ja? Šeit, šeit nav vienkārši stāsts par lēkāšanu un entuziasmu un, un labām idejām, bet šeit ir kaut kas daudz vairāk. Ka to, to šķirstu var nest tikai tas, kurš ir svētījies. Ja? Pieskarties var tikai tas, kurš ir svētījies. Un jaunajā darībā mēs arī to lasam. Jo kas ēd un dzer, tas ēd un dzer sev pašam par sodu, ja viņš neizšķer tā kunga miesu visticamāk tajā stāvoklī atradās uza. Tādēļ jūsu starpā, ieklausieties, tādēļ jūsu starpā ir daudz vāju un neveselu un diezgan daudz ir mirušu. Ja mēs paši sevi pārbaudītu, tad netiktu sodīti. Ja viņi būtu meklējuši to kungu, kā pienākās, nekas tam līdzīgs nebūtu noticis. Nekas tam līdzīgs nebūtu noticis. Bet cilvēks 20 gadu, 20 gadu viņa namā ir šķirs 20 gadi. Nekas nemainās. Un cilvēkam nekāda saprašana nav par to, kā šķirs ir jānes. Un tas maksāja viņam ļoti dārgi. Un Pāvils saka, nekas nav patiesībā mainījies. Jaunajā derībā ticīgie ir turpatās. Tāpēc jūsu vidū ir daudz vāju, ir daudz slimu, un pat daudzi ir miruši, tāpēc, ka nepārbaudam sevi. Nemeklējam to kungu, kā pienākās. Bet mēs izlasījām takš, eh, par Obedu Edoma namu, kur tas šķirs nonāca un tas kungs viņa namu svētīja. Tas runā par to, ka Dievs <laughs> nav ieinteresēts tikai atņemt dzīvību, viņš ir ieinteresēts dot dzīvību. Dzīvību nevis atņemt tas kungs, dzīvību mēs atņemam paši sev. Bet Dievs ir dzīvības devējs, amen. Dievs ir labs Dievs. Un es vienkārši gribu jūs iedrošināt, es sevi vispirms, un arī jūs gribu arī iedrošināt arī šeit kuldīgā, meklē to kungu, kā pienākās. Un tas nozīmē nevis saskaņā ar labām un cēlām idejām, bet saskaņā ar viņa gribu. Un nevis vienkārši tāpēc, kad ir ļoti pacelāts entuziasms, bet meklēt svētā gara piepildījumu, jo Dieva gars tev vadīs arī visā patiesībā. Amen. Viņš vadīs tev visā patiesībā. Un visticamāk, kur svētais gars mūs vada, lai mēs zinām, kur ir diev, zinātu Dievu gribu, viņš vada mūs rakstos. Un ja vecajā derībā baušļi bija fundaments, tas bija pamatu pamats, ja, kur visi griezās un meklēja viņu grib, šodien nekas nav mainījies. Mums nav jāķer tikai emocijas, mums ir jāskatās, ko raksti saka par to situāciju vai to situāciju un jāprasa viņa, viņa grib. Tas ir tas, ko mēs brāļu māsu varam šajā visā situācijā mācīties. Jā. Meklēt, meklēt to kungu. Miesīgs nekad nemeklēs to kungu. Bet Tas, kurš ir nodevies tam kungam, tas meklēs viņu. Amen. Es vienkārši novēlu sev un jums, lai Dievs vienmēr un visur ir pirmajā vietā jūsu dzīvē. Un arī manā dzīvē. Tad nenotiks tas, kas notika ar uzu un ar mums. Bet Dievs svētīs un Dievs grib svētīt. Tāpēc, ka Dievs ir labs Dievs. Un tā noslēdzot, es domāju, varētu šeit daudz stāstīt par sevi, bet tas stāsts jau nav par manī. Tas stāsts ir par to kungu Bet es tā paņemu visas tās situācijas savā dzīvē, nu, cik es spēju atcerēties, kad es teiktu tā, kad ar manīm ir bijis tieši tāpat kā ar Dāvidu, kad vi, daudzos gadījumos, kur es esmu cietis, esmu cietis viena iemesla dēļ, es neesmu meklējis to kungu, kā pienākās. Diezgan pavirši, kūtraini, uzticoties, ka gan jau viss būs labi, gan Dievs visu izvedīs, bet mums ir jāsaprot, mēs kalpojam lielam Dievam svētam Dievam, bijājamam Dievam. Un mūsu rītdiena vai nākamā paudze būs lielā mērā atkarīga no tā, vai mēs šodien meklēsim to kungu, kā pienākās, vai nē. Un tā būs lielā mērā daudz kas atkarīgs. Atcerieties Jozoā, eh, Jozoā grāmatā mēs lasām, ka Jozo jau bija vecs un viņš uzrunā tautu. Un tur rakstīts, kamēr tie vecie dzīvoja, tauta turējās pie tā kunga. Ja. Un ja mēs ar tevī meklēsim to kungu no sirds, tad tiem jauniem, kas viņiem ir uz ko paskatīties, ja, viņi būs iedrošināti arī meklēt to kungu. Ja. Bet ja mēs ar tevī nemeklēsim vispārībā, vai meklēsim pavirši, vai arī meklēsim ar nodošanos, es ticu, tas uzrunās tos cilvēkus arī. Jo mana dzīve runās skaļāk par maniem vārdiem. Jā. Ja. Tāpēc, eh, lai tas kungs mums palīdz, jā, ka mēs uh, mācamies no šīm situācijām, kuras ir aprakstīts šajā grāmatā. Un vēlreiz tev iedrošini meklē to kungu par visām lietām. Mana sieva tikko, ka viņa atgriezās, viņa stāstīja pati, ka viņa tā meklēja to kungu, viņa gribu, ka pat izejot ārā no mājas, viņa nostājās un prasīja Dievs, pa kuru taciņu man iet šodien, ja? Pa šo, pa šo, pa šo, pa šo liekas muļķīgi, bet padomājiet uz brīdi. Ja tu iesi pa šo taciņu, varbūt tu nesatiksi nevienu, bet varbūt, ja tu iesi pa šo taciņu, tu satiksi kādu, kurš ir jāsatiek. Un varbūt tās jums izvēršās laba saruna. Un tas kungs tev dod vārdus, ko viņam pateikt, un varbūt šis cilvēks glābjās. Tikai tāpēc, ka tu esi meklējis to kungu un prasījis tik muļķīgu jautājumu, daudziem tā varētu šķist, jā. Bet tu esi prasījis, Dievs, pa kuru ceļu man šodien iet? Pa šo? Pa šo? Vai pa šo? Un ved manā ceļā kādu, kam es varētu pastāstīt. Un es ticu, ja mēs tā meklētu, ja? Dievam nav iemesla tevi nesveitīt. Amen. Debes Tēvs, vēlreiz paldies Tev par šo dienu. Paldies, ka mēs varam sanākt. Paldies Tev, kungs, ka mēs varam nākt šeit, Dievs, ar pateicīgām sirdīm Tu esi tik daudz izdarījis mūsu dzīvē. Paldies Tev par glābšanu, Jēzu Kristu kungs. Paldies Tev, Dievs, par šiem daudziem gadiem, ka mēs uzticīgi varam nākt, Dievs, un Tev pielūgt un Tevi slavēt, Tēvs. Es Tev ļoti lūdzu, Dievs, ka Tu māci mūs no savu vārdu šodien, Dievs, Tevi meklēt, kā pienākās, Dievs. Kungs, neļauj mums nonākt tai stāvoklī, Dievs, par kuru šeit ir rakstīts, ka saula laikā neviens nemeklēja pēc čirsta, pēc Tavas klātbūtnes, Dievs, mēs negribam piedzīvot tādas laikas, kad mēs nemeklējam vai neinteresē nekas. Dievs neļauj tāpat mums piedzīvot, ka mēs esam vienkārši piesātināti Dievs ar visādām aktivitātēm un maz meklējam Tevu. Mūsu idejas un varbūt mūsu entuziasmas vai harizmas ir tik augstu vilni, ka tur ir maz no svētā gara spēka vadības. Dievs, mēs lūdzam Jēzus vārdā, kungs, ka mēs pieejam pie Tevis, Dievs, tiešām pārbaudot, pārmeklējot savus sirds, Dievs, palīdz mums meklēt Tevi, kā pienākās, kungs. Palīdz mums meklēt Tevi, kā pienākās, visās lietās, visos jautājumos. Jebšu kādreiz tas nav viegli, jebšu kādreiz varbūt tas ir grūti, varbūt izaicinoši, bet Dievs neļauj mums atslāpt, Dievs. Neļauj kungs mums atslāpt, Dievs. Palīdz mums vienmēr meklēt Tevi un meklēt Tevi kā pienākās pienākās. Palīdz mums meklēt Tevi saskaņā ar rakstiem. Palīdz mums dzīvot saskaņā ar rakstiem, Dievs, Jēzus Kristus vārdā. Kungs, mēs lūdzam, ka Tu svētī rītdien, ka Tu svētī rītdien. Kungs, mēs gribam šodien nodoties un šodien meklēt Tevi, lai redzētu rītdienā Tevi, Kungs, redzēt Tavu godību, redzēt Tavu spēku, redzēt izmaiņas, Kungs, redzēt daudz cilvēku, kur dzīves tiek izmainīts, Dievs, arī šo nākamo paudz, Dievs, arī šie jaunieši, Kungs, ka tas, ko viņi redzētu pie mums, Dievs, ir nevis tikai aktivitātes, bet Dievs, ka viņi redzētu Tavu spēku, ka viņi redzētu Tavu svētā gara vadību, kungs. Jēzus vārdā, es Tev ļoti lūdzu par sevīm, es to pašu lūdzos, Dievs, arī par kuldīgs draudz, Dievs, ka Tu svētīdam svētī ar savu klātbūtni, ar savu tūmu. Un Dievs, ja Tu varēsi svētīt Obed Edoma namu, kura namā šie trīs mēneši tavs čirs atradās, Dievs, tu neesi mainījies. Tu esi tas pats Dievs. Un katrs, kas iedod tev pirmo vietu, kungs, Dievs tu apsoli svētīt. Un es tev ļoti, ļoti lūdzu, ka tu svētī katru vienu, kas ir teicis un kas šodien saka, kungs, esi tu pirmajā vietā manā dzīvē. Es gribu meklēt tevi no sirds. Halleluja! Paldies tev, Jēzus vārdā. Un ja tu šodien esi šeit, ja es teicu, mans nams ir lūkšana nams visām tautām, ja, un ja Dievs ir kaut kādā veidā uzrunājis tevi un tu vēlies atjaunot šo atjaunot šo meklēšanu vai, vai lūgties pēc tā, lai Dievs palīdz tev atjaunot šo meklēšanu, tad tu, tu var nākt šeit priekšā, mēs lūksim Dievu kopā. Ja. Mēs varam lūgt Dievu kopā, lai tas kungs tev palīdz. Ja, ja kaut kas ir aizgājis greizi, kaut kas ir novirzījies, un, nu, tad šodien ir labvēlīgais laiks, šodien ir pestīšanas diena, šodien tu var nākt pie tā kunga tāds, kāds tu esi. Amen. Romiešiem 12.1. Nododiet sevi kā dzīvs un svēts un Dievam patīkams upurs. Tas, lai ir tas garīgais dievkalpojums. Un ja tu arī aizgājis kaut kur ne tā, vai nemeklē to kungu vispārībā, vai meklē un ne tā kā vajag, vai vienalga, nāc šodien šeit priekšā. Nāc šeit priekšā. Mēs lūksim Dievu, lai tas kungs atjauno to, ja? lai tu būtu ticīgais, kurš meklē to kungu visos jautājumos. Amen. Piecelsimies kājās un, uh, un ja tu esi šeit, tad nāc šeit priekšā un mēs lūksim Dievu kopā. Halleluja. Paldies Tev. Paldies Tev.